միշտ ներկա հաղորդաշարի այս թողարկմանը պատմելու ենք Արցախյան երրորդ պատերազմի օրերին նահատակված այն ուսուցիչների մասին, ովքեր կամավոր զինվորագրվել են հայրենիքի փրկության գործին եւ իրենց կյանքը չեն խնայել։ Նրանք այն ուսուցիչներն են, ովքեր պատերազմի ամենաթեժ պահին չվարանեցին ու կանգնեցին իրենց աշակերտների կողքին։ Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի խորհրդական Աիդա Գյանջումյանը մեծ ցավով ու ափսոսանքով է խոսում այն մանկավարժների մասին, ովքեր գրիչը փոխարինեցին զենքով։ Եկ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ոտքի կանգնեց ոչած, բանվոր, հասարակ գյուղացի, մանկավար, բժիշկ, բոլորը, այդ թվում նաև մեր մանկավարժական կոլեկտիվը ողջացավ։ Ունեցանք 24 ընդհանուր հանրակրթական դպրոցներից 24-ը, որից 14-ը զուտ մանկավարժներ, ովքեր տասամատյան էին վերցնում օգնում հասարակ։ Մեկ գերիվն է, 4 անհայտ կորած, 24 վիրավոր։ Իրենց վերջին դասը ուսուցիչները հանձնեցին բացառիկ։ Իրոք միշտ խոսում էին դասարան մտնելու ժամանակ ինչ սխրագործություններ են արել մեր պապերը, մեր հերոսները։ Այդ օրերին նրանք իրենց կյանքի գնով ցույց տվեցին, որն է իսկական հարինասիրություն։ Աշխարհում ամենաթանկ կյանքն է։ Նրանք զոհաբերեցին հանուն այսօրվան հանուն Արցախի, որ այսօր իրենց կերտած, իրենց դասիրակած սերունդը ապրի Արարի Արցախում եւ շենացնի Արցախը։ Նրանք ֆիզիկապես մեզ մոտ չեն, բայց հոգեպես ամեն պահի մեզ հետ են։ Յուրաքանչյուր վարքյան, դասի յուրաքանչյուր պահի ցավով են նշում այս ամենը, բայց նրանք իրոք մահվան աչքերին նայելով չվարանեցին անգամ մի վարքյան, որ գնան անznազողության հանուն Արցախ, հանուն այս բիբլիական հողի, որ ավանդել են մեր պապերը, որ ավանդել են մեզ Աստված, այս հողը հային, Արցախը։ Եվ մենք այստեղ պիտի ապրենք, պիտի շենացնենք մեր հողը։ Լինել աշակերտի կողքին դասի ժամանակ դա բոլորս է պատահել։ Օքներ, միջամտեր, ուղղորդեր, նրանց թե գրավոր աշխատանքների, թե բանավոր խոսքում օգնել են ամեն մի բարագայում։ Բայց մարտի դաշտում թիկուն կանգնել քո աշակերտին, ուղղորդել նրան մարտում եւ նրա փոխարեն դու քո կրծքով պահես ճշնամուն գնդակը պաշտպանելով քո աշակերտին, սա առավել հայրենասիրության դրսևոր, սա բացառիկ է։ Եվ ես խոնարհվում եմ մեր բոլոր նահատակների արչեւ, մեր ուսուցիչների, մեր տղաների, բոլորի, բոլորի արչեւ, որովհետև նրանք կատարել են անհնարինը։ Իրոք նրանք կատարել են անհնարինը։ Եվ ես հավատում եմ, որ սա ընդամենը եղել է մի ճակատամարտի անհաջողություն։ Մեր հաջողությունները դրանք չեն ես համ մեր ուսուցիչներին ես մաղթում եմ անամտ երկենք դասավանդել մեր երեխաներին հոգով, սրտով, նվիրումով, որովհետև եթե չես նվիրվում քո գործին, արդյունքի չես Զոհված ուսուցիչների մեծ մասը զինղեկներ էին, ովքեր ոչ միայն խոսքով, այլև գործով ապացուցեցին, թե ինչ է հայրենասիրությունը։ Ստեփանակերտի Վիտալի Ջահանգիրյանի անվան համար 11 ավակ դպրոցի պատմության ուսուցչուհի Լորետա Աբ รา համյանի խոսքով իրենց դպրոցի զինղեկ Արմեն Դոլուխանյանն այն ուսուցիչներից է, ում կերպարն ընդօրինակեցին աշակերտները։ Աշակերտները գնահատում են իրենց ուսուցիչների նշանակալի առաքելությունն իրենց կյանքում եւ երբեք չեն մոռանալու նրանց։ Անկամ մի քանի դասաժամը բավական էր, որպեսին նրանք կարողանային սերտել այն դասը, որը պիտի ուղեկցի իրենց ողջ կյանքում։ 11-րդ դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտ Տիգրան Պետրոսյանը հիշում ու պատմում է իր լավագույն ուսուցչի Արմեն Դոլուխանյանի հետ անցկացրած մի քանի դասաժամերից ստացած տպավորությունները, ինչպես նաև կարևորում բոլոր այն ուսուցիչների կատարածը, ովքեր չերկնչեցին ու չվախեցան մահից։ Ցավոք, ընկեր Դողոխանյանը մեզ հասցրել էր ընդամենը երկու դասաժամ դասավանդը, սակայն այդ դասաժամերը բավական էին նրա մարդ տեսակը ճանաչելու համար։ Նա աշխույժ, բարի, բայց միաժամանակ խիստ ու սիրելի հայացքով մտավ մեր դասարան։ Նրա հետ մեր դասաժամերը աշխույժ անցան։ Ծանոթացանք միմյանց հետ։ Արդեն պլանավորել էինք, թե ովքեր են լինելու դասակ եւ ջոկի հրամանատարները։ Որոշել ենք ինչպես անցկացնել հետագա դասերը։ Արդեն որոշել ենք հաջորդ դասը անցկացնել Բաքում ավանդական շարայինով, սակայն պայթեց աշտանային պատերազմով։ Ընկեր Դոլոխանյանը մնաց մեր հիշողություններում բարի հոգով եւ մեծ սրտով եւ խիստ ու հայրենասեր անձնավորություն։ Աշակերտի համար շատ կարեւոր է հաշվի առնել ուսուցչի խրա ներառ հատկապես նախնական զինվորական պատրաստության ուսուցի, որովհետև նա այսպես ասած մեր առաջին հրամանատարն է ինչեր բանակ գնալը եւ նա պետք է մեզ խարատներ տա։ Ոչ միայն Ստեփանակերտից, այլ նաեւ տարբեր շրջաններից ուսուցիչները զինվորագրվեցին եւ հայտնեցին մեր երկրի համար։ Սա ցույց է տալիս մեր ուսուցիչների հայրենասեր լինելու։ Նրանք իրենց աշակերտների կողքին էին միշտ եւ պատրաստ են պայքարի հայրենիքի համար։ Եվ մենք պետք է լինենք նրանց կողքին կանգնած, որպեսզի նրանք իրենց ուժը հասկանան, որովհետև մենք ենք ապագա սերունդը։ Եվ նրանցից որոշները չնայած ֆիզիկապես ներկա չեն, բայց մենք միշտ պետք է հիշենք նրանց եւ հարգենք նրանց հիշատակը։ Նախորդին մեր արժև գիտելիքի ու լուսավորության դռները բացող մարդկանց մեր սիրելի ուսուցիչների մասնագիտական տոններ Ուսուցչի ամենօրյա աշխատանքով է կերտվում երկրի պատասխանատու քաղաքացին, հայրենիքի պաշտպանը, գիտության առաջամարտիկն ու պարզապես մարդը։ Հոկտեմբերի 5-ը որպես ուսուցիչների եւ կրթական համակարգի աշխատողների օր որ, լավագույն առիթն է վերարժևորելու եւ վերագնահատելու նրանց կատարածը։ Մեր խոնարհումն ենք վերում բոլոր այն ուսուցիչների արչև, ովքեր անձնվիրաբար տրվեցին հայրենիքի պաշտպանությանն ու մեր ազգային ինքնության համար մղվող պայքարին։ Միշտ ներկա հաղորդումներ եթերում Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուր Շովսեփյան։ Հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Միջնոր հանդիպում։